Ադրբեջանի ղեկավարը շարունակում է իր հին երգը երգել։ Բաքվում դժգոհ են Live News-ի Արցախի մասին պատրաստած տեսանյութից։ Ավանդական հանդիպման ժամանակ վարչապետը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Փոքր գյուղերը սովորաբար նաև խնդիրներ ունեն։ Ծովատեղում դպրոցական նոր շենք է կառուցվել։ Գերմանիան խոստանում է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել սառեցված հակամարտություններին։ 2015-ին Հայաստանն ավելի ընդլայնեց հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի հետ։ Ըստ Ռուսաստանի նախագահի իր համար կարևորը Ղրիմի մարդկանց ճակատագիրն է։ Այժմ այս ամինի մասին մանրամասը։ Ադրբեջանական կողմը կրկին սրում է իրավիճակը Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում։ Արցախի ուղությամբ ադրբեջանական դիպուկահարի արձակած գրակոցից հայ զինծառայող է զոհվել եւ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ իրավիճակի սրման ողջ պատասխանատվությունը կրում է Ադրբեջանի իշխանությունը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամլոք քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանն այս առընչությամբ հայտարարել է. Հակառակորդը կրկին սրում է որոշակի կայունացման միտումներ ունեցող իրավիճակը օգտագործելով դիպուկահար կրակ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում զոհ ունենք, ցավակցում եւ զորակցում ենք Արամայիս Յուրիկի Ոսկանյանի ընտանիքին ու հարազատներին։ Հայկական զինված ուժերը ոչինչ անպատասխան չեն թողնի եւ կրկին զինված դիմակայության աստիճանի բարձրացման ու հետագա գործողությունների ողջ պատասխանատվությունն ընկնելու է ադրբեջանական կողմի վրա։ Հիշեցնենք, որ հունվարի 9-ին ժամը 21:30-ի սահմաներում Պաշտպանության բանակի Արևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայող 1996 թվականին ծնված Արամայիս Յուրիկի Ոսկանյանը։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի Էն զորամասի շարքային Արամայիս Ոսկանյանը հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Հունվարի 10-ին եւ լույս 11-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակարակորթը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է շուրջ 500 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը դիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման հարցում 2015 թվականին որևէ առաջընթաց չի արձանագրվել, իսկ նախագահաների վերջին հանդիպումը նույնպես զուտ ձևական բնույթ է կրել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այս մասին հայտարարել է կառավարության նիստում։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահաների ջանքերի հանդեպ իր ձևական վերաբերմունքի մասին խոստովանությունից հետո Ալիևը կրկին մեղադրանքներ է հնչեցրել նրանց հասցեին։ Մասնավորապես նա երանախագահներին մեղադրել է այն բանում, որ նրանք ճնշում չեն գործադրում իր հոր Ջորջ Մամփ օկուպացիոն քաղաքականությունը շարունակող Հայաստանի վրա։ Այնուհետև նա հերթական անգամ ներկայացրել է միջազգային իրավունքի սեփական միակողմանի մեկնաբանությունները, որոնք ըստ նրա հիմնված են միայն պետությունների տարածքային ամբողջականության սկզբունքի վրա։ Բաքվում դժգոհ են Life News-ի վերջերս պատրաստած ռեպորտաժից, որը պատմում է Ղարաբաղյան խնդրի մասին։ Հոբելյան ծուղակում չճանաչված ազատություն խորագրի տակ ռուսալեզու լսարանի ներկայացրած 17 ռոպեանոց տեսանյութը, որը պատմում է Ղարաբաղցիների ոգու եւ հանուն անկախության պայքարը շարունակելու պատրաստակամության մասին, ադրբեջանցիները համարել են Կրեմլի լրատվամիջոցների նոր սադրանքը ընդդեմ Ադրբեջանի Ավանդույթի համաձայն Արցախի Հանրապետության վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը տարեվերջին հանդիպում է լրագրողների հետ, ամփոփում կատարված աշխատանքները, պատասխանում լրագրողների հարցերին։ Ինչ հարցեր էին հետաքրքրում լրագրողներին եւ ինչպես է դրանց պատասխանել կառավարության ղեկավարը։ Վարսիկ Խարությունյանն է պատմում։ Սահմանին տիրող իրավիճակը լուրջ մտահոգության տեղիք է տալիս։ Պատերազմական գործողությունների կամ լարվածության մեծացման արդյունքում արդյոք կառավարությունն ունի մշակած քայլեր։ Լրագրողի հարցին ի պատասխան Արայք Հարությունյանը նշեց. Մենք միշտ պատրաստ ենք եղել, պատրաստ ենք եւ ապագայում ավելի հզոր բանակ եւ ավելի համապատասխան տեխնիկական տեխնիկայով համալրված բանակին ունենալ։ Այդ միանշանակ, որտեղ այն քայլերը, որ այսօր կատարվում է Արցախում, Արցախի պաշտպանության բանակում, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից, դա թույլ է տալիս այս առումով հանգիստ լինել Ազատ Արցախ թերթի լրագրողի հարցը վերաբերում էր սուբսիդավորման քաղաքականությանը։ Սուբսիդավորումը ինչքանով է նպատակարմար, դրանից լավ գործիք դեռ ամներ տնտեսագետները, ֆինանսիստները չեն օրիններ եւ մենք չէ որ սկսել ենք սուբսիդավորում եւ այդ տերմինը մենք չենք ձեռձել։ Մենք ընդհանուր ուսումնասիրել ենք տարբեր երկրների փորձ, երկյանքի կոչել եւ ուղղությունները հաշվի ենք առել մեր երկրի առանձնահատկությունները։ Ինչ են սուբսիդիավորում նախ հիպոթեկային վարկեր, ՓՄԶ վարկեր, գյուղատնտեսական վարկեր։ Ճիշտ ենք անում միանշանակ։ Եթե մենք այդ սուբսիդիավորումները չլինի, այսօր Ղարաբաղում բանկային համակարգ չեր լինի, բոլորը արդեն մասնաճյուղերը փակած, հրաժարված կլինեին վարկավորումից։ Գյուղատնտեսության ոլորտում շատ անելիքներ կան, որոնցից առաջնայինը ըստ գյուղնախարարի ռոռոկման համակարգն է։ Ինչ նոր ծրագրեր են նախատեսվում այս տարի այդ համակարգում։ Գումարներ մենք նախատեսել ենք պետական բյուջեով, գումարներ նախատեսել ենք արդեն Եվրոպան համակարգերում արդի համակարգերի ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման առումով ինչպես տնտեսությունում կա ինտենսիվ եւ էքստենսիվ զարգացման ուղղությունը նույն է Եվրոպան համակարգերում այո մենք ունենք նախագիծ Թարթարի ջրերի տեղափոխումը Աչափինյան ջրանցք, որը մոտ 6.5 միլիարդ դրամի գումար է, որը նախատեսում ենք իրականացնել ապագայում։ Կառավարության ղեկավարն անդրադարձել է նաև Սարսանգի ջրամբարի ջրային պաշարների գյուղատնտեսական նպատակներով օգտագործման հնարավորություններին, բարձաբանելով, որ այսօր էլ էներգետիկ նպատակներով օգտագործվում է ջրամբարը, սակայն ռոռոկման համար անհրաժեշտ է կամ փոխշահավետորեն համագործակցել Ադրբեջանի հետ, կամ ռոռոկման այլընտրակային համակարգ կառուցել։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Փոքր գյուղերը սովորաբար մեծ հիմնախնդիրներ են ունենում։ Բացառություն չէ նաև Մարտունու շրջանի Եմիշճանը։ Գյուղի առանձնահատկությունն այն է, որ այն անմիջականորեն գտնվում է անտառամիջում։ Տներից անմիջապես սկսվում է անտառը, եւ տեղացիները նոր տներ են կառուցում անտառահատման միջոցով։ Համայնքում գործում են հիմնական դպրոց, ակումբ, բուժկետ, հանդիսությունների տուն եւ խանութ կրպակ։ 44 տնտեսություն, 180 բնակիչ ունեցող համայնքում մարդիկ զբաղվում են հացագործությամբ, անաստապահությամբ, մեղվաբուծությամբ։ Գյուղապետ Ավիդի Կոհանջանյանի խոսքով տեխնիկայի սակավության պատճառով բերքավակը ուշացումով է սկսվում։ Ինձի համար համայնքում կամբայնա չկա։ Դիմում եք վարչակազմի ղեկավարին, MTK-ի միջոցներով վերջին 4 տարիներում կարճ ժամկետում երկի հավաքում կատարվում է։ Ըստ համայնքի ղեկավարի, եթե մեղրի իրացման հարցում խնդիրներ չկան, ապա նույնը չես ասի հացադիկի եւ մսամթերքի իրացման մասին։ Համայնքը մեծ տարի 24 ցենտներից բերք են ստացել, բայց առ այսօր մի կիլոգրամ ծորին իրացում չի եղել։ Քանի որ մենք լեռնային զոնա ենք, մինչև որ մեր մոտ բերքը հասունացավ, արդեն այդ ընդունող կազմակերպությունները ավարտեցին իրենց չափաբաժինը։ Դիմել են գործող հացամթերման կոմբինատներ, շատ ցածր գին են ասում, Տարիներ շարունակ յուղի համար առաջնահերթ խնդիրներ եղել եւ մնում են համայնքն արտաքին աշխարհի հետ կապող ճանապարհը եւ խմելու ջուրը։ Փողոցներ լուսավորված, գազաֆիկացված, համացանցը կա։ Համագյուղացի Գաստելո Մկրտչյանի կողմից համանքին դրամադրվել է գումար 10 միլիոնի չափ։ Դրանից բացի կառավարության կողմից հատկացվել է 2 միլիոնի գումար շինանյութերի տեսքով համանքի ակումբը վերանորոգելու համար։ Նույն Գաստելո Մկրտչյանի կողմից համայնքը ծննդաբերությունով խրախուսելու համար յուրաքանչյուր ծնված երեխայի յուրաքանչյուր ամուսնության համար գումարներ է հատկացնում։ Դուք լսում եք լուրեր։ Մարտունու շրջանի ծովատեղի համայնքի աշակերտները նոր տարում դասերը սկսել են նորակառույց դպրոցական շենքում։ Ինչպես Արցախ պրեսի հետ զրույցում պատմեց ծովատեղի համայնքի ղեկավար Արտակ Դանիելյանը, այն մեծ նվեր էր համայնքի բնակչությանը։ Զմերային արձակուրդներից հետո այսօր առաջին օրն է, եւ մեր գյուղի աշակերտները հաջախում են հարմարավետ, լուսավոր, ջերուցվող նորակառույց դպրոց։ Սա մեր տարիների երազանքն է եղել, ասաց համայնքի ղեկավարը։ Արտակ Դանիելյանի տեղեկացմամբ դպրոցը նախատեսված է 85 երեխայի համար, սակայն այժմ հաջախում է 34-ը։ Եվս 14 նախադպրոցական տարիքի երեխաներ կան, որոնց համար դպրոցական նոր շենքում առանձին խումբ կբացվի։ Մասնագետների խնդիր չունենք, դպրոցն այդ առումով ապահովված է, իսկ շենքային նոր պայմանները թույլ են տալիս, որ เป զի 9-ամյա համակարգից անցնենք 12-ամյա կրթության, ասաց գյուղապետը, ավելացնելով, որ նախկինում ծովատեղի երեխաները միջնակարգ կրթություն ստանալու համար ստիպված էին երկար ճանապարհ կտրել հարևան հերհեր համայնքի դպրոցում կրթությունը շարունակելու։ Արտակ Դանիելյանը նշեց նաև, որ նախկին դպրոցական շենքը, որը գտնվում է անմխիթար վիճակում, աջակցության դեպքում ցանկանում են վերանորոգել եւ ծառայեցնել հանդիսությունների անցկացման համար, քանի որ գյուղում նման միջոցառումների կազմակերպման վայրի խնդիր կա։ Նշենք, որ ծովատեղի նորակառույց երրահարկ դպրոցը կառուցվել է պետական բյուջեի միջոցներով։ Այն ունի առանձին մարզադահլիճ, գրատարան եւ ռազմագիտության կաբինետ։ ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարության փոխանցմամբ նորակառույց կրթօջախը ըստ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի համապատասխանում է շինարարության արդի չափանիշներին։ ԵԱՀԿ-ում 2016 թվականին նախագահող Գերմանիան խոստանում է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել սառեցված հակամարտությունների ղեկավարմանը, այդ թվում եւ Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Այս մասին հայտնել է Ադրբեջանում Գերմանիայի դեսպան Հայդրուն Թեմփելը, որպեսզի ԱՀԿ նախագահող երկիր Գերմանիան մեծ ուշադրություն կդարձնի շարունակվող հակամարտությունների կարգավորմանը, որոնք մենք անվանում ենք սառեցված հակամարտություններ։ Դրանց շարքում է նաև այն հակամարտությունը, որում ներգրաված է Ադրբեջանը։ ԵԱՀԿ նախագահության շրջանում խաղաղությունն ու անվտանգությունը կլինեն ամենակարևոր առաջնահերթությունները Գերմանիայի համար, հայտնել է Թեմփելը։ 2015 թվականին Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի հետ ավելի ընդլայնեց, խորացրեց իր հարաբերությունները, մասնակցելով տարբեր ծրագրերի եւ միջոցառումների։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր Թևան Բողոսյանն անդրադառնալով Հայաստանի ուժային կառույցների հետ հարաբերություններին։ Ուրախ եմ, որ Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի հետ մասնակցում է երկու խաղաղապահ գործողությունների։ Դրանով մենք յուրահատուկ ենք, ոչ միայն նրանով, որ մասնակցում ենք, լինելով ՀԱՊԿ-ի միակ միակ անդամ երկիրը, այլ նաև Հարավկովկասյան միակ երկիրն ենք, որ երկու ծրագրում մասնակցում եւ այդ մասով կարողանում ենք խորացնել մեր հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի հետ եւ վերցնել այն ամենը, ինչի չի կարող հապկնդալ, ասել է նա. Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը գերմանական Bild 13-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ Ղրիմի տարածքային պատկանելիության հարցում իր համար կարևորը սահմանները չեն, այլ մարդկանց ճակատագրերը։ Դա ասելով ես հասկանում եմ մարդկանց, 2.5 միլիոն մարդկանց։ Դրանք մարդիկ են, ովքեր վախեցան հեղաշրջումից։ Պետք է շիտակ ասել, անհանգստացած էին Ուկրաինայում պետական հեղաշրջումից եւ Կիևում հեղաշրջումից հետո խիստ ազգայնական ուժերը եկան ռուսական իշխանության, նրանք պարզապես սկսեցին սպառնալ մարդկանց, ասել է Պուտինը։ Ժողովրդավարությունը ժողովրդի կամքն է։ Մարդիկ ցանկացան ապրել այնպես, ինչպես նրանք քվյարկեցին։ Ինձ համար կարևորը ոչ թե տարածքն է եւ ոչ էլ սահմանները, այլ մարդկանց ճակատագրերը, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը հաստատել է պետական դավաճանության համար մեղադրվող 4 անձանց մեղադրանքը եւ քրեական գործն ուղարկել Երևանի կենտրոն եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան։ Ադրբեջանի հետախուզական ծառայությունների համար Հայաստանից տեղեկություն փոխանցելու համար մեղադրվողների գործով դատական նիստերը կնախագահի դատավոր Արշակ Վարդանյանը։ Գործը այս դատարանի վարույթ է ուղարկվել նախորդ տարեվերջին եւ դերևս չի նշանակվել առաջին քնության օրը։ Դատական տեղեկատվական համակարգի փոխանցմամբ խմբի անդամներից մեկը 46-ամյա Միկին Ղումաշյան, իսկ մյուսը դերատի աղջիկ 18-ամյա Գորոյանը։ Ըստ աղբյուրի խմբի ղեկավարը Ռաֆիկ Պապոյանն է եղել եւ նրան մեղադրանք առաջադրվել է այն բանի համար, որ նա բնակվելով Թուրքիայում հավաքագրվել Այդ երկրի տարածքում գործնեություն ծավալած Ադրբեջանի հետախուզական ծառայությունների աշխատակիցը հանդիսացող Սեյրան անունով մի անձի կողմից եւ կատարել այդ հետախուզական ծառայության առաջադրանքները Հայաստանից Թուրքիա ժամանած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների միջից ընտրել է Ադրբեջանի հետախուզական ծառայությունների համար հետաքննություն ներկայացնող անձանց եւ հավաքագրման նպատակով ծանոթացրել նրանց հետ։ Եվրամիության գերագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին փետրվարի վերջին մարտի սկզբին կայցելի Ադրբեջան։ Այդ մասին Բաքվում լրագրողներին հայտնել է Ադրբեջանում Եվրամիության առաքելությունների ղեկավար Մալենա Մարդը։ Նա նշել է, որ կողմերը դերևս քննարկում են այցի ծրագիրը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամբամացություն առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1 աստիճան, ցերտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 8-ից 12 աստիճան տաքություն։